<laughs> Aí, Dedê, você tá vendo? E aí, Rodolfinho, tá vendo ela? Olha lá. Ei, ei. E aí, RD? Chegou sexta-feira, ela já tá na bala. Convoca as amigas solteiras, tudo baladeira e parte pra balada. Sem hora pra voltar pra casa, caprichou no visual. Saí em blusa decotada, essa mina me fez passar mal. Taça de Xandão na mão, sorriso estampado no rosto. Ela desce até o chão, rebolando e para o baile todo. sorriso estampado no rosto. Ela desce até o chão, rebolando e para o baile todo. Olha é lá ela de novo, tá chapado e não é pouco. E tá bumbum poderoso, que mexe e quebra gostoso. Olha é lá ela de novo, tá chapado e não é mexe e quebra gostoso. Olha lá ela de novo. Tá chapada e não é pouco. E tá bumbum poderoso. Que mexe e quebra gostoso. DJ RD, DJ RD, MCDD, Rodolfinho e Guimê. Ei, ei. E aí, RD? Chegou sexta-feira, ela já tá na amiga solteira, tudo baladeira e parte pra balada. Sem hora pra voltar pra casa, caprichou no visual. Saí em blusa decotada, essa mina me fez passar mal. Taça de Xandão na mão, sorriso estampado no rosto. Ela desce até o chão, rebolando e para o baile todo. Taça de Xandão na mão, sorriso estampado no rosto. Ela desce até o chão, rebolando e para o baile todo. poderoso que mexe quebra gostoso. Olha lá ela é de novo, tá chapado e não é pouco. E tá bumbum poderoso que mexe quebra gostoso. Olha lá ela é de novo, tá chapado e não é pouco. E tá bumbum poderoso que mexe quebra gostoso.